G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib, ko'p xorlanding, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. Endi mujohid birodarlarimizdan muftiy Abu Zarning ma'ruzasini birgalikda tinglaymiz. qilmay qayg'urmaysan parvo qilmay dini islom hazil bilmay uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon g'aflat uyqusunda qolding uyg'on endi ey musulmon Kadrin qochib ko'p orlanding uyg'on ey musulmon بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين آل عمران سورة قرقنشي آيات محترم مجاهد مهاجر برادر الأرمز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ustoz abu musab suriy hafizahullohning kitobi davatul muqovam al islomiy al alamiyadan darsimiz davom etyapti shu darsimizning unvoni va sarlavhasi amarud duvalil islamiyadir ya'ni islom davlatlarining yoshlari islom davlatlar qancha yashagan va qaysi joyda qaysi davlat qancha yashagan shuni tafsillarini ustoz bu yerda aytib beradi inshaalloh alloh taolo qur'oni karimda marhamat qiladiki nas shu kunlarni g'alaba va mag'lubiyat kunlarini biz odamlarning orasida qaytirib turarmiz amanu va toki alloh taolo iymon keltirganlarni bilsin va yattaxida minkum shuhada va alloh taolo sizlardan shahidlarni tanlab tanlab oladi vallohu la yuhibbu zolimin va alloh taolo zolimlarni yaxshi ko'rmaydi alloh taolo zolimlarni yomon ko'radi shu oyatda alloh taolo to'tta narsani bizga marhamat qildi birinchi narsa shuki g'alaba va mag'lubiyat kunlari bu davom etar ekan Badar jangida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'alabani ko'rdilar va Uhud jangida mag'lubiyatni ko'rdilar. Va hokazo. Odam alayhisalomdan boshlab qiyomatgacha g'alaba va mag'lubiyat davom etadi. Va ikkinchi masala Alloh taolo iymonimizni tekshirar ekan. Musulmon kim, munofiq kim? Buni tekshirar ekan va imtihon qilar ekan. uchinchi foyda alloh taolo shahidlarni tanlab olar ekan har jihod qilayotgan odam shahid bo'lish shart emas bu alloh taolaning irodasi va har qatl bo'layotgan odam ham aniq shahid bo'ldi deb aytilmaymiz bu alloh taolaning ishi bu shahidlarni tanlab alloh taolo o'zi oladi Vallahu la yuhibbu zolimin va Alloh taolo zolimlarni yaxshi ko'rmaydi. Alloh taolo zolimlarni yomon ko'radi. Huzayfa radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat bo'lgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Takunun nubuwatu fikum ma sha Allohu an takun." Payg'ambarlik sizlarda Alloh xohlagan qadar bo'ladi. ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها وقشان الله تعالى خخلسا پیغمبر لگنه كترب قويات ثم تكون خلافة على منهج النبوة سنرا پیغمبری منهج دا پیغمبری سنتك مطابق خلافة بلاد فتكون ما شاء الله أن تكون بوام الله تعالى خخلقن قدر تراد ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها وقجان الله تعالى خخلسا شنك ترب قياد ثم تكون ملكا عاضا so'ngra tishlaydigan podshohlik bo'ladi fatakunu ma Allohu an takun alloh taolo xohlagan qadar shu tishlab turadigan podshohlik bo'ladi Summa yarfa'uha Allohu idza sha'a an yarfa'aha. So'ngra Alloh taolo xohlaganda shuni ham ko'tarib qo'yadi. Summa takunu mulkan jabariyan. So'ngra jabariy majburlik podshalik bo'ladi. Odamlar xohlasa, xohlamasa yo'q. Tasallut bilan, g'alaba bilan va jabr bilan hukumat bo'ladi. Fatakunu ma sha'a Allohu an takun. بوام الله تعالى خخلجن قدر تراد ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها والله تعالى خخلجن ده بنام كترب قياد ثم تكون خلافة على منهاج النبوة سنرا پیغمبری طریقه ده یعنی خلافت برپا بولاده ثم سکته سنرا پیغمبرimiz sallallohu alayhi vasallam jim saqladilar ravohu muslim imom muslim rahimaulloh shu hadisni rivoyat qildi nuaym bin hammodning rivoyatda anas roziyallohu taala anhuning hadisida shu qo'shimcha iboratlar bor ekan إنها ثم ثم ملك عضود ثم جبرية ثم طواغيت mana shu yerda shu yerda tishlaydigan hukumat bo'ladi, so'ngra zolim hukumat bo'ladi, so'ngra tog'utlar bo'ladi. Shahar bin Atiya Anas bin Malikdan radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda keladi: "Innaha satakunu mulukun" ثم جبابرة ثم الطواغيت podshalar bo'ladi undan keyin jabbor zolimlar bo'ladi undan keyin tog'utlar bo'ladi. Shu hadislarni eslanglar va e'tiborga olinglar inshaalloh. Kelajak shu tafsillar inshaalloh sizlarga ko'p narsalarni o'z-o'zi tushuntiradi. Shu hadislarda biz shuni bildikki, birinchi payg'ambariy hukumat bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hukumati bo'ladi. So'ngra xulafa-i roshidinning xilofati bo'ladi. So'ngra podshahlarning hukumati bo'ladi. So'ngra zolim podshalarning hukumatlari bo'ladi. Bundan keyin tog'utlarning hukumati bo'ladi. Va subhanalloh Alloh taolaning Habibining shu mo'jizaviy hadislarini eshitib inson hayron qoladi. Mana tog'utlarning hukumati kelib qoldi. Oldan o'tgan podshalar zolim bo'lsa ham musulmon edi davlar. yordam berar edi-da musulmonlarga. hajjaj bin Yusuf qancha zolim bo'lgan. Lekin o'zining jiyoni, o'zining kiyovlarini Muhammad bin Qosim rahimahullohni Hindiston tomonga, mana Pokiston tomonga jo'natdi va shu kishining jihodning barakati bilan bugun biz musulmon bo'ldik. Abdul Malik bin Marvon xalifa bo'lgan. Podshoh xalifa bo'lganda o'zlarida zulmlar bo'lgan, lekin salibiylarga qarshi, mushriklarga qarshi janglarini davom etgan bular. Mana diyorlaringiz Samarqand, Buxoro Marvoniylarning hukumatida azod bo'ldi-da. Andalus Marvoniylarning hukumatida fath bo'ldi. Xulosa shu hadislarning mo'jizoviy tartib va uslublarini ko'rib inson hayron qolar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanday qilib ummatini xabarlarni berib qo'yganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hukumati 1-hijriydan boshlab 11-hijrigacha davom etdi. ya'ni 11 yil davom etdi. Xulafoi Roshidinning hukumatlari Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali radhiyallohu anhum ajmain bularning hukumati 11-hijriydan boshlab 41-hijriy, ya'ni 30 yil davom etdi. 30 yil davom etdi bularning hukumati. Umaviylarning xilofati 42-hijriydan boshlab 132 hijri ya'ni 90 yil davom etdi. Abbosiylarning xilofati 132-hijriydan boshlab 656 hijri ya'ni 524 yil davom etdi. Mana shu katta-katta xilofatlarning tafsilini aytdik. So'ngra mustaqil bo'lgan davlatlar, mayda-cho'yda bo'lgan hukumatlar, islomiy hukumatlar va shia hukumatlar islom mamlakatlarda bo'lgan hukumatlarning tafsilini aytib o'tirilmaymiz hozir hammasini, faqat necha yil hukumat qilgan bular, faqat shuni ro'yxat qilib aytib o'tamiz. Andalusda Umaviylar va mustaqil bo'lib ketgan hukumatlar 805 yil hukumat qildilar. Ad-Davlatul Madariya Marokish tomonida bularning hukumati bor edi. 157 yil hukumat davom etdi. Ad-Davlatul Rustamiya da bularning hukumati 143 yil davom etdi. Davlatul Adarisa Idrisilarning hukumati Marokish atrofida 203 yil davom etdi. Ad-Davlatul Ibodiyya Oman, Masqat. Amman boshqa joy, bu Yordaniya u. Amman Yordaniya ning poytaxti. Ammo Oman bu Masqat. Oman davlatning nomi, uning poytaxti Masqat bo'ladi. U mana bu yerda Dubay imorat tumanida. Ammo Amman Yordaniyaning poytaxti. Ya'ni bitta Amon poytaxti va Oman davlati farqi bor. Oman davlatining nomi va uning poytaxti Masqat ekan, ammo Yordaniya uning poytaxti Amman ekan. Farqini bilib olinglar. Ibodiylarning hukumati 612 yil davom etdi. Ad-Davlatul Aglabiya Tunisda 112 yil davom etdi. Ad-Davlatus Safariya Iron Sijiston 44 yil davom etdi. Ad-Davlatut Tuluniya Misr va Sham mintaqasida 42 yil davom etdi. Ad-Davlatus Samaniya Mavara an-Nahr va Tabriston. Somanilarning davlati Mavara an-Nahr mintaqasida 100 28 yil davom etdi. Ad-Davlatul Hamdaniya Mosul va Sham 100 yil davom etdi. Ad-Davlatul Qaramita Al-Khalijul Arabi Arab Khalijda bularning hukumati bo'ldi 102 yil davom etdi. Ad-Davlatul Fatimiyya Fatimi shiyalarining hukumati Misr va Shamda 279 yil davom etdi. ad-davlatul مصر Misr qullarning hukumati ekan bu 35 yil davom etdi. Davlatu Bani Buya biladi Fars Iron mintaqalarida Bani Buya bularning hukumati 113 yil davom etdi. Ad-davlatul Ghaznaviya G'aznaviylarning davlati Afg'oniston va Hindistonda 179 yil davom etdi. Davlatu Bani Najah Yamanda bo'lgan 132 yil davom etdi. Davlatus Salajiqa Saljuqiy turklar. Saljuqiy turklarning davlati 3 ga bo'linadi. Sharq tomonda, Mavaraun Nahr tomonda. Shom mintaqasida va Turkiyada. 3 ta davlat edi va hammalari Saljuqiy davlatlar edi. Saljuqiy turklar. Mashriqda esa saljoqilarning hukumati 154 yil davom etdi. Shom mintaqasida esa saljoqilarning hukumati 38 yil davom etdi. Anadol, ya'ni Turkiyada esa 237 yil davom etdi. G'oriylarning hukumati Afg'oniston va Hindistonda 173 yil davom etdi. Sulayhiya bularning hukumati Yamanda 197 yil davom etdi. Davlatul Murobitin Murabitlarning hukumatı Mag'ribi Aqsa Marokash atrofida 92 yil davom etdi. Ad-Davlatul Xavarizmiyya Mavaraun Nahr Xavarizmda 147 yil davom etdi. Ad-Davlatul Artiqiyya Ahmad va Mardin degan shu mintaqalarda 309 yil davom etdi. Ad-Davlatul Otabikiyya Mosulda 144 yil davom etdi. Otabeglarning davlati Shom mintaqasida 38 yil davom etdi. Davlatul Muwahhidin muwahhidlarning davlati Tunis shu atrofida 153 yil davom etdi. Ad-Davlatul Ayyubiyya fi Misr. Davlatul Ayyubiyya bu Salahuddin Ayyubi rahimahullohning davlati. Bu ham ikkiga bo'lingan Misrda va Shomda. Ikki joyda 82 devam etti. Davlatu Bani Hafs bi Tunis Tunisda Bani Hafsning davlati 352 yil davom etdi. Davlatu Bani Rasul fil Yaman Bani Rasulning davlati Yamanda 200 yil davom etdi. Davlatu Bani Ziyyan bin Abdulvad bitilmasan. Bularning hukumati 329 yil davom etdi. mamluklarning hukumati, mamluk qullar. Mana qullar ham hukumat qilganlar. Qullarning hukumati Misrda 144 yil davom etdi. Va qullarning eng mashhur podshalaridan Sayfuddin Qutuz va Zohiruddin Bebars bo'ladi. Sayfuddin Qutuz tatarlarning belini sindirgan odam bo'ladi. Ammo Zohiruddin Bebars esa o'sha vaqtda bo'linib-bo'linib ketgan islom davlatlarini birlashtirgan edi. Bu mamluklar edi. Qullar. Bozorda sotilgan, bozordan sot olingan bolalar edi bular. Lekin Alloh taolo bulardan din ishini oldi, din xizmatini oldi. Abbosilarning umumiy hukumatni aytdim sizlarga 524 yil davom etdi. Lekin boshqa joylarda hukumat tugagach, faqat Misrda qolib ketgan edi. U ham nomiga. Nomiga uni Abbosiy xilofat der edi va shu nomiga bo'lgan hukumat ham 264 yil davom etdi. Davlatu Bani Marin al-Maghrib al-Aqsa 239 yil davom etdi. Mana bu yergacha shu ro'yxat tugadi. asbab al inhiyaril al islomiya islomiy xilofat nima uchun suqut bo'ldi buning sabablari islomiy xilofat avjiga chiqib qanday qilib sinib ketdi va qanday qilib suqut qildi va qanday qilib shu holga keldi shu sabablarini ustoz abu musab suriy bizga tushuntirib beradi Islomiy xilofatning suqutning muhim sabablaridan bir nechtalarini sanab o'tadi. Birinchisi xilofat merosga aylanib qoldi. Xilofat merosga aylandi. Vaholaki bu oldin shuro bo'lgan edi. Mashvara, maslahat bilan ahal odamga berilar edi. Lekin keyin bu merosga aylanib qoldi. Ikkinchi cho'rilar bilan uylanish va ular hukumat masalalariga aralashish bo'ldi. Cho'rilarga uylanish, so'ngra cho'rilar hukumat va xilofat masalalariga aralashdi. Shu ham suqutning muhim sabablaridan ekan. uchinchi qullardan lashkar qilishligi. Qullardan lashkar qilindi. Ulardan ba'zilari hattoki podshadan ham ustun bo'lib ketdi. Qomondan bo'lib podshadan ham ustun bo'lib ketdi ular. 4-chi isrof va maishat hayotlari. Va ozmaz misollarini inshaalloh ustoz aytib beradi. Xilofati Roshida tugagach umoviylarga keldi xilofat. Mana bu yerdan tishlaydigan podshohlik boshlandi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan tartib mana shu yerdan boshlandi. Tishlaydigan podshalik. Zulm ham bor, yaxshilik ham bor, har xil. Oldan xilofat shura bilan bo'lar edi, maslahat bilan bo'lar edi. Lekin bularning paytlariga kelib xilofat meros bo'lib qoldi. Otasi o'g'liga yozib ketadi. Va bay'at zo'rlanib olinar edi. Kim moli davlat bilan taslim bo'lsa, moli davlat beriladi. Kim quvvat bilan taslim bo'lsa, unga qarshi quvvat ishlatiladi. Hattoki xilofat shunday meros bo'lib qoldiki, bitta o'g'ilga emas, o'g'ilning nabirasiga va nabiraning o'g'liga ham ketdi. Ba'zi xalifalar ikkita o'g'ilga va bir nechta o'g'illarga tartib bilan xilofatini meros qilib yozib ketar edi. Misol uchun Abdulmalik bin Marwan bin Hakam mana shunday qildi. Walid bin Abdulmalik, so'ngra Sulaymon bin Abdulmalik, so'ngra Yazid bin Abdulmalik, so'ngra Hisham bin Abdulmalik. Sulaymon va Hishomning o'rtasida Allohning rahmati bo'lib, Umar bin Abdulaziz rahimahulloh kelib qoldilar. Umar bin Abdulaziz rahimahulloh bularning o'rtasida kelib qoldilar. Nomdan ham bilib turibsizlar, Umar bin Abdul Malik emas-ku? Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz va Abdul Malik aka-uka bular. Mana bu yerda faqat o'rtada boshqa begona odam kirdi. Begona ya'ni o'g'li bo'lmagan odam kirdi. Jiyoni kirdi. abdul malik bin Marvonning o'g'li emasda Umar bin Abdulaziz. Umar bin Abdulaziz rahimaulloh Abdulaziz bin Marwanning o'g'li. Abdulaziz bin Marvon Abdulmalik bin Marwanning ukasi bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Ammo Umar bin Abdulaziz rahimaulloh esa Umar bin Xattob radhiyallohu ta'ala anhu ning navirasi bo'ladi. Buni ham uzun qissasi bor. Bir kun Umar bin Xattob radhiyallohu ta'ala anhu tekshirishga kechqurun chiqdilar. Ertalab paytda bitta o'yining atrofida aylanayotganda ona bolaning ovozini eshitdi. Ona aytadi: "Qo'shing suv." Va bola aytadi: "Yo'q, Amirul Mu'minin Umar bin Xattob qaytirgan shu sutga suv qo'shishdan qaytirganlar. Ona aytadi, ko'rib o'tirmayapti-ku Amirul Mu'minin." Qiz bola aytadi, Amirul Mu'minin ko'rmasa Alloh ko'ryapti-ku. Shu muqolamani eshitib qoldi Umar bin Xattob roziyallohu anhu. So'ngra shu qizni o'zining o'g'liga olib berdi. Shu qizni o'zining o'g'liga olib berdi. shu qizning avlodidan Umar bin Abdulaziz bo'ladi. Xullas Umar bin Xattob radhiyallohu anhu ning xonadoniga kirdi shu qiz. Va shu qiz borib, borib buni nabiralari Marvoniylarga nikoh bo'ldi bu qizning avlodidan. O'sha avloddan Umar bin Abdulaziz rahimahulloh tug'ildi. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun Marvoniylarning siyosati va umariylarning insofi umar bin abdulaziz rahimahullohda yig'ildi tushunyapsizlarmi umar bin xattob ta'ala anhu ning insofi va abdul malik bin marvonning kuchlik siyosati umar bin abdulaziz rahimahullohga kelib yig'ildi va tarixda umar bin abdulaziz rahimahullohning nomi hammalar uchun namunadir 2 yil hukumat qilganlar, lekin umuman o'zgartirib tashlaganlar nizomni. Xullas Umar bin Abdulaziz rahimahulloh xalifa bo'lgan tartibi ham ajoyib bo'lgan. Sulaymon bin Abdul Malik ko'p zulm qilgan edi. Qutayba bin Muslimni ham Sulaymon bin Abdul Malik shahid qildi. Tariq bin Ziyodni ham, Muhammad bin Qosimni ham hammasini qamab qo'ygan Sulaymon bin Abdul Malik. islom olamini fath qilgan fotihlar bor-ku. Hammasini Sulaymon bin Abdul Malik qamab qo'ygan. Va shular vallohu alam uchlasa qamoqxonada shahid bo'lganlar, vallohu alam. Shuna obrulik odamlar hammasini qamab qo'ygan edi Sulaymon bin Abdul Malik. Alloh taolo tomonidan bir rahmat bo'ldiki, Sulaymon bin Abdul Malikni oldida bitta olim kishi kirib qoldi. shu olim kishining nomi Raja bin Hayawa bo'ladi. Raja bin Hayawa. Shu Raja bin Hayawa Salomon bin Abdul Malikka shunaqa yaqin bo'ldiki, o'lim vaqtida Sulaymon bin Abdul Malikni oldida Raja bin Hayawa rahimahulloh bor edi. Shunda Raja bin Hayawa Sulaymon bin Abdulmalikka aytdi: "Amirul mu'minin, sizdan ko'p gunohlar sodir bo'ldi. siz bitta ish qiling inshaalloh alloh taolo sizni kechiradi nima qilay mana amirul mo'mininlar ham shunday bo'lganda zolim bo'lsa ham nasihatga quloq solar ekanda nima qilay deydi shayx aytadi umar bin abdulazizni o'zingizdan keyin bosar deb yozib qo'ying e unday bo'lsa marvoniylar meni xonadonim turib ketadi. yo'q. Tartibini men qilaman. Siz yozib qo'ying faqat. Sulaymon bin Abdul Malik yozdi. Mendan keyin Umar bin Abdul Aziz xalifa bo'ladi. Kim qarshilik qilsa, uni kallasini olib tashanglar. Shuni yozdi, qo'l qo'ydi va bekitib qo'ydi buni. Mahor urib. va umum Bani Marvonga bitta xat yozdi. Shu Raja bin Hayvonning qo'lida turgan shu xatning ichida yozilgan odamga itoat qilasizlar. Kim qarshilik qilsa, shani kallasi ketadi. Sulaymon bin Abdul Malik vafot qildi. Raja bin Hayva hammalarini yig'di. hukumati nimalarini banu marvon avlodini yig'di sulaymondan keyin yazid bin abdul malik xalifa bo'lishi kerak edi bu kutib turibdida endi meni navbatim keldi masjidda jam qildi va sulaymon bin abdul malik tomonidan shu xatni o'qib berdi mana men dunyodan o'tib ketyapman mendan keyin bo'lajak xalifaning nomini yozib qo'yganman kim qarshilik qilsa uni kallasi ketadi hammalar rozimisilar dedi daraja bin hayva ha biz rozimiz biz amirul Mu'mininga itoat qilamiz undan keyin xatni chiqardi va o'qib berdi mendan keyin umar bin abdulaziz xalifa bo'ladi kim qarshilik qilsa uni kallasi ketadi vassalom umar bin abdulaziz ham hayron bo'ldi yazid bin abdul malik ham hayron bo'ldi bu umar bin abdulaziz rahimaulloh bu kishi xilofat berilganligi uchun hayron bo'lib qoldi xilofatdan qochar edi u kishi hukumat ishlaridan u Yazid bin Abdul Malik xilofat berilmaganligi uchun xafa bo'lib hayron bo'ldi. Qanaqa ish bo'ldi? Xullas shunaqa ajoyib ish bo'ldi-da. Umar bin Abdulaziz rahimahulloh xohlamagan buni. Lekin Alloh berdi. Va bilasizlarki, hadisda keladi, inson hukumatni mas'uliyatini xohlamasa Alloh yordam beradi. Mana 2 yil hukumat qildi Umar bin Abdulaziz. Tarixda qoldida. 2 yil hukumat qildi. Ammo boshqalarni ko'pchilikni nomini ham bilmaydi odamlar kim ekani u. Rasa jabborlar bo'lgan, har xil zulmlarni qilgan, ularning nomlarini ham bilmaydi. Birodarlar, xilofat nizomi, xilofat tartibi islom davlatida shundan keyin meros bo'lib qoldi. Xilofat meros bo'lgandan keyin ikkita asosiy kasallik paydo bo'ldi. Xilofat merosga aylangandan keyin ikkita asosiy kasallik paydo bo'ldi. Birinchi qudrat uchun kurash, qudrat uchun kurash. Talashishlik va tortishlik shu boshlandi. talashish shu boshlandi qudrat uchun. Ikkinchi zulm. va Tarix kitoblarida bir nechta xonadonlar xilofat uchun urushgan voqealari mufassal zikr qilingan. Hattoki qasrlarda bitta xonadonning orasida bo'lib o'tgan voqealari ham yozilgan. Ikkinchi zulm. Chunki bay'at zo'r bilan olinar edi va shura tartib tugagan edi. Shuning uchun podshalar nazoratsiz hokim bo'lib qoldilar. Ularning ustida hech kim nazoratchi emas. Xohlagan ishni qiladi. Islom tariqasidan chitlangan uslubi rivojlandi. Amr bil ma'ruf, nahy anil munkar farizasi ancha zaiflashdi. Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu khalifa xilofatni qabul qilyotganda bitta da'vat qilgan edi. O'sha da'vatning terak samaralari ko'rinmay qoldi. Mana Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu shunda da'vat qilgan edilar. أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم ey xalq men sizlar ustida hokim qilib qo'yilganman lekin sizlardan eng afzal odam emasman fa in ra'aytumuni ala haqqin fa'inuni agar sizlar meni haqda ko'rsanglar menga yordam qilinglar وإن رأيتموني على باطل فسددوني اگر من باطل استدا كورسلر من تغرلب قوينلر أطيعوني ما أطعت الله فيكم ما دامك من الله تعالى إطاعت قسم سلر منك إطاعت قلينلر فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم أجر من الله قا عصيان قسم sizlar ustida menga itoat qilishlik vojib emas. Agar men Allohga itoat qilmasam, sizlar ham menga itoat qilmanglar. Ala inna aqwaakum indi ad-da'if. Eshitib olinglar. Sizlarning eng kuchli odami men oldimda zaif odamidir. Eng zaif odam men uchun eng kuchli odamdir. Hatta akhudha al-haqqa lahu. hattoki shu zaif odam uchun uni haqqini olib unga beraman. Zaif odamning haqqini unga olib beraman. Zaif odam men uchun kuchli odamdir. Va ad'afakum indi al-qaviy hatta akhudha al-haqqa minhu. Va zoraman odam men uchun zaif odamdir. Hattoki undan haqqini olib beraman. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni Odamlar uchun zaif ko'rinayotgan odam u zaif emas. U men uchun kuchli odam. Men uni haqqini olib beraman. Va odamlarga zo'ravon ko'rinayotgan odam u men oldimda zaif odam. Undan haqqini so'rib olaman va zaif odamga beraman. Mana shu xutba va shu da'vatning amaliy va tirik misollari qolmadi. sultonlarning xalifalarning mutlaq hukumatlarning natijasida bag'ovatlar ham kuchayib ketdi. Bag'ovatlar, bog'iylar kuchaydi. Va bog'iylarning hujumning oqibatida islomiy davlatning iqtisodi zaiflashdi. Mana biz hozir Pokistonga qarshi urushyapmiz-ku. Shunda Pokistonning iqtisodi albatta zaiflashyapti. 146 ming askar hozir Vaziriston shu qaboilda turibdi. 146 ming. Faqat 40 ta bola bo'lsa, bir oyda qancha masraf bo'ladi, hisob qilsa bo'ladi inshaalloh. Holat shunday edi. Ahli ilmlar nima qildi? Savolda bu. Holat shunday edi. Podshalar xohlaganini qildi. Ahli ilmlar nima qildi? Ahli ilmlar ikkiga bo'linib ketdi. فريق أراد الدنيا فدخل في دنيا الخلفاء ونال حظه منه منها bir guruh dunyoni yaxshi ko'rdi va xalifalar bilan birlashib ular ha desa ha deydi na desa na deydi ularning dunyodan o'zlariga ham oldi ular o'zlarining dinini sotdi va dunyoni rivojlantirdi bir guruh shu. Va ikkinchi guruh oxiratni ixtiyor qildi. Va oxirat uchun harakat qildi. Podshalardan uzoq yurdilar va qiyin bo'lsa ham sabr qilib yashab turdilar. Hukumat tomonidan hech qanday viloyat va qazovatni qabul qilmadilar. hech qanday valilik, mas'uliyat va qazovatni qabul qilmadilar. Toki qiyomat kunida javobgar bo'lmasin shunga. Misol uchun siz bitta zolim podsho ya zolim hokimni oldida ishlayapsiz, sizdan ham so'raladi. Siz ham uni qo'li, oyog'i, ko'zi va quloqi bo'lib yuribsiz-ku. Sizdan ham so'raladi. Va aksar olimlar shundan qo'rqdiki, shu zolim hokimlarning oldida yursak biz odamlar uchun hujjat bo'lib qolamiz. Odamlar uchun biz hujjat bo'lib qolamiz. Mana fulonchi imom birga yuribdi-ku. Shuning uchun ahli ilmlar zolim xalifalardan uzoq yurishini ixtiyor qildilar. Ustoz bu yerda yozyaptiki, zolim podshalar bilan olimlarning yurishligi eng katta ilmiy xiyonatdir, deb. zolim hokimlarning oldida olimlarning yurishligi yolg'on guvohlikning eng yomon misolidir. Oxiratni ixtiyor qilganlardan kimlar bo'ladi? Wa min haulai al-Imam Abu Hanifa wal Imam Ahmad va Sufyan ath thawri va Abdullah ibn Idris va Abdullah ibn Wahab va Waqi' ibn al-Jarrah va Tawus wal awzai ومحمد بن أسلم الطوسي وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير كثيرون غيرهم shu ahli ilmlar podshalardan hukumatiy ishlardan uzoq yurdilar va bular oxiratni ixtiyor qildilar xalifalarning zulmlarga hokimlarning zulmlarga sabr qildilar lekin ularning botiliga qo'shilmadilar imom abu hanifa rahimaullohning jasadi qamoqxonadan chiqdi birodarlar. Imom Malik rahimahullohning yelkasi sog'rilgan edi. Hokim xohlagan fatvoni bermaganligi uchun. Va bilasizlarki, yelka sog'rilsa odam yozilmaydi. Yozishdan qoldi u kishi. Va Imom Ahmad bin Hanbal rahimahullohning voqeasi rasa mashhur. O'kishiga uriladigan darra Tarixchilar aytadiki, agar to'yaga urilsa, hushdan ketadi. Shunaqa qattiq darralar bilan darralanar edi u kishi. Lekin ahli sunnat val jamoatning aqidalaridan qaytmadilar. U podshalarning oldida taslim bo'lmadilar. Qanday bo'lsa ham sobit qadam bo'lib tur berdilar. Shuning uchun salaflar aytar edilarki, muhammad sallallohu alayhi vasallam vafot qilgandan keyin abu bakr siddiq radhiyallohu anhu murtadlarga qarshi jihad qilib dinini saqladilar va imom ahmad bin hambal rahimahulloh mu'tazilalarga qarshi tur berib ahli sunnat val jamoatning aqidasini saqlab berdilar mana shu ahli ilmlar bular bizga yaxshi namuna bular Bular bizga yaxshi usvo bular. Va ba'zi ahli ilmlar azimatdan ish olib amaliy ravishda maydonga chiqdilar. Va shu zolim podshalarga qarshi jang qildilar. Misol uchun Imom Husayn radhiyallohu ta'ala anhu Misol uchun Hajjojga qarshi chiqqan qoriylar, ahli ilmlar va misol uchun xalifa Vosiq billa Abbosining davrida Sheikh Ahmad bin Nasr Xuzoi rahimahullohning tahriki bular hammalar amaliy bag'ovatga chiqdi bular. Va zolimlarga qarshi qurol ko'tardi bular. Podshalardan uzoq bo'lganlarning ichida yana shunaqa odamlar ham bo'lganki, siyosatga aralashmaymiz degan toifasi ham bo'ldi. Bularning maqsadi ham dinni saqlash edi. Dinni saqlashlik uchun bular nima qildi? Podsholarning qasrlaridan va podsholarning valilardan va ularning hukumatlaridan uzoq bo'lib yurdi bular. Mana birodirlar shu joyga kelib Sufiizm tug'ildi. Bu Sufiizmning boshlanishda maqsadi yomoni bo'lmagan. Bularning asl maqsadi o'sha paytda hukumatdan uzoq bo'lib, siyosatdan uzoq bo'lib, dinni saqlash bo'lgan. Lekin keyin-keyin bid'atlar qo'shildi, boshqa yomon ishlar qo'shilib ketdi va sufiylik badnom bo'lib ketdi. Va halaki sufi degan nima bilasizlarmi? Sufi bu arabcha kalima bu. Suf, jun. Suf degan jun degan. Ya'ni jundan yasalgan libos kiyib yuradigan Alloh taolaning nek va solih bandalari. Dunyo bilan ishi yo'q, tarikud dunyo odamlari. Boshlanishi shunday bo'lgan birodarlar. Lekin keyin bu sufizm kushayib ketdi va hattoki bugun ko'rib turibsizlarki, ba'zi joylarda nasroniylarning rohiblaridan ham o'tib ketyapti ba'zilar. cho'milmaydi, o'ylanmaydi, dunyodan rasa uzoq yuradi. Vaholaki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, men roza ham tutaman, namoz ham o'qiyman, xotin ham olaman, jihod ham qilaman, hamma narsani qilaman. Shunday rohiblikdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ummatni qaytargan birodarlar. hukumatga aralashmaymiz, siyosatga aralashmaymiz degan fikr bu sufizm fikr birodirlar. Ha, agar siz tazkiya uchun va nafsning tarbiyasi uchun xos darslarni qilyotgan bo'lsangiz, shunga salaflar ham inkor qilmagan va biz ham inkor qilmaymiz. Tushunyapsizlarmi? Tazkiyatun nafs va ruhning tarbiyasi Bu islomda bor narsa birodirlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir nechta vazifalari bo'lsa, undan bittasi tazkiyaku. al kitob wal hikma va yuzakkihim. Kitobdan, Qur'ondan ta'lim beradi bu kishi. Hadis va sunnatdan ta'lim beradi bu kishi. Va tazkiyatun nafs qiladi. Nafsning tazkiyasi va ruhning tarbiyasi uchun zikr azkor va xos tartiblar ahli ilmlar va salaf solihlarimiz qo'yganlar, shundan biz inkor qilmaymiz. Madomiki bid'at bo'lmasa, madomiki shirk bo'lmasa va haddan chegaradan o'tib ketgan shaxsparastlik bo'lmasa, uni qo'lini o'padi, uni oyog'ini o'padi, unday qiladi, bunday qiladi, haddan chegaradan o'tib ketsa, shuni biz tan olmaymiz. tushunyapsizlarmi pirimiz nima desa o'shani qilamiz pirimiz jihodga ijozat bermayapti va pirimiz hukumatdan uzoq bo'ling deydi va pirimiz unday deyapti pir pir desa biz shuni qabul qilmaymiz shu sufilar nima uchun sufilikka moyil bo'ldilar shuni javobi shuki podshalarga nasihat qilinar edi ular qabul qilmas edi hammalari shunday emas, lekin bir vaziyat shunaqa bo'lib ketganda vaziyat. Umumiy holat shunday bo'lib ketgan. Shundan ahli ilmlar va solih odamlar zerib ketgan. Charchab ketgan shu holatlardan. Zulmlar ko'payib ketgan. O'zining muxolifini har qanday fatvolar bilan o'ldirib tashlash rivojlanib ketgan. Shu paytda solih odamlar va ahli ilm odamlar, gapi o'tmaydigan odamlar o'zlarini dinini va iymonini saqlaymiz deb hukumatlardan uzoqlashdilar. Va xalq bularni o'rab oldi. Xalq bularga moyil bo'ldi. Rasa xalq bular tomonga moyil bo'lib ketdi. Zeraki bu solih odamlar Allah Alloh taolaning muhabbatini, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muhabbatini va salaf solihlarning rost voqealarini aytib berar edilar islah isloh da harakat qilar edilar va odamlar shu solihlarning majlislarida o'tirib rohatlanar edilar. Odamlarga rahat uchun bularning majlisi sabab bo'lib qoldi. Shuning uchun odamlar ko'p solih odamlar tomonga moyil bo'ldilar. Hukumatlardan odamlar ojiz qolib, nomid bo'lib qolib, bularning oldiga kelib rohatlanardilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan va bo'lajak voqealardan xabar bergan voqealar bo'ldi. Tartib bilan bo'ldi, ketma-ket. xilofati roshida tugagach xilofati umuviy keldi va xilofat meros bo'lib qoldi bundan keyin qur'on va sulton ajrashib ketdi sulton o'zini ishini qilyapti qur'on o'zini ishini qilyapti sulton va qur'on ajrashdi abbosiylar keldi ulardan keyin osmoniylar keldi bulardan keyin mustamlaka hukumatlar keldi. Bulardan keyin mustaqil degan hukumatlari keldi. Mana tog'utlarni dori boshlandi. Oldan Qur'on sultondan ajrashgan edi. Lekin endi sulton Qur'on bilan urushga tushdi. Oldan faqat qanday edi? Alohida bo'ldi. Sulton podshalik Qur'ondan alohida bo'lib qoldi. Lekin hozir biz kelgan paytda nima bo'ldi? Alohida emas, balki sulton Qur'onga hujumga o'tdi. Mana shu vaqtimiz hozir. Ustoz aytayaptiki, inshaalloh darslarning davomida shuni tafsil qilib tushuntirib beraman. Valillahil amru min qablu va min ba'du. Oldin ham oxirdam hamma narsa alloh taolaning ixtiyoridadir alloh taolo bizni ibrat olishga muvaffaq qilsin va salaflarimiz qilgan tajribalardan biz foyda olaylik salaflar va bobolarimiz qilgan tajribalar va xatolar va yaxshi amallar, yomon amallar hammasini oldimizga qo'yib foydalanaylik. Zeraki at-tarixu mir'atu zaman bo'ladi. Ya'ni tarix zamonaning oynasidir. Shu oynaga qaraylik va o'rganaylik kelajak imoratda va kelajak xilofatda nima qilishimiz kerak الله تعالى هممزنا موفق قسن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Gaflet uykusunda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon, zolim zulmun qilar tinmay, qayg'urmaysan, parvo qilmay, dini islom hazil bilmay, uyg'on endi ey musulmon. Gaflet uykusunda qolding, uyg'on endi ey musulmon. qadring qochib ko'p qorlanding uyg'on endi ey musulmon oxiratni kam o'ylaysan faqat dunyodan so'ylaysan dunyo ishin hech qo'ymaysan uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon. Yolg'on galdanib o'zing O'tmas bo'ldi aytar so'zing, bas endi och, och och ko'zing, uyg'on endi ey musulmon. Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman Kadrin kaçıp köp arlendin Uygan indi ey Müslüman Şeytan seni yenge aldı Kalbinge dünyanı saldı Müslümanca namin kaldı Uygan indi ey Müslüman Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon haddan oshdi bu g'aflating kofirga yo'qdir nafrating dur bu holating uyg'on endi ey musulmon Gaflet uyqusinda kaldin Uygan indi ey musulman qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon rozi bo'lmagin mushrikka aralashib yashashlikka otlan hijrat qilishlikka uyg'on endi ey musulmon g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon Qadrin qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon zulm ko'rgan mazlumalar taqdiri Alloh deb bular sendan jihod umid qilar uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon, yurma turli fitna qilib, birodaring dushman bilib, dushman qarab turar kulib, uyal uyal ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring kaçıp köparlendin, uygan uyg'on endi ey musulmon. Kaymar buldun nomusoring, cemle bunga e'tiboring, ko'rsat endi qo'lda boring, uyg'on endi ey musulmon. Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Imkon topgancha ikkilenmey kulingga on jon bersang ham diningda qon diningda qol ey musulmon Gaflet uykusunda kaldın, uygan indi ey Müslüman. Kadrin kaçıp köp arlendin, uygan indi ey Müslüman. Gaflet uykusunda kaldın, uygan indi ey Müslüman. qadring qochib ko'p qorlanding uyg'on indi ey musulmon